haba abari hano mu gihugu canke abari hanze y'igihugu ndabaha n'ikaze mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu muri kino kiganiro karadiridimba karadiridimba nakana kaji wabo emetuse mitebutsi naza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma kuri micro akabari ari meda niyo nkuru uno munsi abatumire dufise ubuhinga budukundiye ni babiri dukosogwe n'umugwi ujejwe wigenga ujejwe gutegura amatora ariwo wo seni nayo matora ariko ategurwa n'abarundi ku ntererano y'abarundi nyene abenshi bavuga ko bidashoboka abandi bakavuga bati hari ingorane zimwe zimwe kumbure zishobora gutorerwa inyishu ari uko habanje kuboneka abaterereye ayo matora abo akenshi akaba arabo hanze y'igihugu ibihugu bigenzi Burundi bihugu bisanzwe bifasha Burundi aho intambwe rero y'amatora igeze ni kuri mwebwe abarundi muri hanze kugira namwe mutubwire uko biriko biragenda na cyane cyane yuko murabona yuko tugeze ku ntambwe iboneka yuko ah, kumbure abonetse narya bone bari mu bucagucagu uno mwanya n'ubu banyeretse ko atarajya ku murongo neza ariko nizere yuko ariko arakurikirana iradiyo zeno ndayisenga wowe usanzwe ikaze aho muri afurika y'epfo usanzwe ikaze muri kino kiganiro eh, murakoze cyane ah, ndaramukije abarundi bose barakurikirana bamwe bamwe babona yuko bidashoboka yuko amatora ashobora gutegurwa n'abarundi bene kino gihugu cyacu ubivuga ubibona gute e, nk'uwanonosoye cyane cyane ibijyanye la politique eh, dufatiye mu burundi ariko nkumbure ndabona kumera nk'usimbira ah, mu bindi bihugu mere nk'ugira referanse kugira ngo dukompare turabe ko amatora y'amategurwa muri afurika mm. eh, harehare eh, nk'uko uno munsi uza guteba ku kijyanye n'amatora yimirije mu gihugu cyacu ah, ntibishoboka yuko ah, utwara seniyo ashobora kuvuga ngo ikirangamisi kimeze nabi uh, naho hoba hariho ikitameze neza uh, ah, muri icyo gihe avuga ati ibintu bimeze neza um, mm, tufatiye uh, ku bo muri opozisiyo ku makuru bagenda barashyikiriza twarabonye neza yuko harimo agahaze dufatiye wanashaka no ku byo agatogo yashikirije agiye kwiyandikisha mu mbiheze mhm. ibyo hose yashikirije mhm. eh, n'abandi banyepolitike badashyigikiye leta twarabonye twarumvise yuko hariho uko hariho ibyo badashima mhm. ku ruhande rwa leta nabwo eh, nabo nibyo eh, ntawoshima bose ntiboshobora gushima ariko ikintu nyamukuru nuko bokogwa amatora ahumuriza abarundi bose yego zeno uhagaze aho nyene zeno duhagaze aho nyene nkuko muri muhejeje kubivuga uh, haba imigambwe ivuga itavuga rumwe na poli nako itavuga rumwe na leta inyuma y'umugambwe uri ku butegetsi bose bari yitabiriye ico gikorwa cyo kwiyandikisha ico ni kizero kiboneka yuko abarundi ubwa mbere na mbere bashobora kwitegurira ayo matora oya oh, ntibitabiriye bose ntibitabiriye bose boko ah, harabayemo imyidogo ampurisi iyi foke mwibuka yuko hariho imigambwe eh, ihurikiye mu cyo twita senarede ah, naho nyine si bake ba jaminani pankirasi kimayi etetara ah, bari hanze bari mu buhungiro batashoboye kuza gushobora kwiyandikisha ni ukuvuga Eh, nibyo hari abariye umutima amenyo novuga dufatiye kuri epenere porodevureonse eh, n'abandi iyindi migambwe novuga eh, ishyigikiye intwaro mugabo icyo nari nashatse kuvuga ni ikijyanye n'amatora ahumuriza bose amatora mhm. ahumuriza bose ni amatora aba mu gihe haba hari icuka cyiza mhm. ukabona yuko atabantu bariko barahohoterwa Eh, nibaza yuko haba no ngaho ku iradiyo iwanyu mwaba mwashikirije ko hariho igitigiri cy'aba FNL Progrwasa eh, kenshi bari menase uzawumva ngo uriya ngo bamufashe ngo ariko arigisha ngo uzotora oya ariko ikintu umuntu yohora umuntu mu gihugu cy'u Burundi aho demokarasi novuga ko eh, bavuga ko yategeza kuba yarashinze imizi ya demokarasi igihugu cy'u Burundi cyari ku gisa nk'uko cyari kubera referanse ibihugu byinshi kuko uh, urabye muri kahise ku burundi afurika y'epfo uh, barafise ibintu bishangije ku bintu bijyanye n'ukuntu bagiye barwanira demokarasi uh, kandi u uburundi mu gihe bubandanyije mu nzira nziza hariho n'iyindi ntambwe boteye ko bagasumbya ibindi bihugu zeno uh, reka tugaruke reka tugaruke ku banyepolitike cyane cyane uri kuramenyesha yuko bamwe bamwe uh, zose zishoboka bakuma bayengayenga kugira ngo senarede nayo uh, barabe ukuntu yoshobora kuza mu gihugu ntabwo niko ndabavugira murambabarira ndiko ndagaragaza kwerekana ingaruka zizoba mu nyuma mu gihe twebwe dushobora kujya mu matora cyangwa abandi bakajya mu matora hariho ikindi gitigiri kitari gito cy'imigambwe cyangwa cy'abanyagihugu batabishyigikiye uh, mu nyuma y'amatora abantu bazaba barakoze mu bisanzwe referandumu ni uko nkumura abantu batayitaho ntabwo imeze nk'ayandi matora mm-hmm. mu gitabo cyanditswe n'umu umunyapolitike mu euh, hoteli yitwa Andrew Heywood urupapuro euh, rw'amajana abiri niho amajana abiri na rimwe niho basigura ibijyanye na na na na referandumu aho berekana nk'akarorero oh, ibyiza n'ibibi bya referandumu ngaha ayi asigura ukuntu referendum kenshi iha uburenganzira abantu bataba baciye ku ntebe y'ishure ugasanga nibo baciye bagira inguvu hanyuma bakaca berekana ukuntu ba bantu nabo kandi usanga kenshi bakorana n'amamedya ugasanga medya niyo yagiye yisunga abantu bato bato kugira ngo nkumbure bashobore gushaka kuco bari bifuza mubanze rero murabe mu Burundi mubanze mhm. murabe mu Burundi allo ndakumva neza murabe mu Burundi ni mu Burundi ni iyiherero mu biri tugomba kujamo mhm. niyi mhm. uh, ufatiye ufatiye ku ngingo ya kane y'ibirirwa shingiro rishasha uh, tugiye ku rigiye kudotora mhm. yego baravuga ngo abanyagihugu nibo bategerezwa kwemeza ko intwaro ya cami n'amategeko ayigenga igarukanwa biciye mu matora mhm. umugambwe uwo ari wo wose uharanira uh, kugarukana intwaro ya cami udakoresheje igikenye urafise uburenganzira bwo gukora Mhm. ufatiye rero ku ibyo nari ndakubwira nsomye muri iki gitabo hanyuma ukaca no ku ingingo ya kane eh, kuri cya kindi kijyanye na dezavantaje ukibona neza yuko hariho ukuntu iryo bwirizwa shingiro bagomba bari baripasishe baciye ku banyagihugu hanyuma bagafatanya najya amamediya lokale novuga amaradiyo rema fm efu konsoro bama ngo ashyigikiye umugambi uri ku butegetsi hanyuma rya bwirizwa shingiro rigapasa rimaze gupasa rero uca usanga ibyiyumviro nyamukuru by'abantu novuga bakomakomeye ntibiba bitumbirira icyo gihe aho nyine ah, ah. ufatiye kuri iyo teori ukaraba ah, amatora ukuntu ariko arategurwa nta kimenyeshamakuru na kimwe kira kirashigwa inyuma mbere muribuka yuko twarabishikije no ngaho makuru hashizweho uh, abamenye urunani rw'abamenyesha makuru bazokurikirana neza uko uko amatora na cancane y'ibwizwa shingiro azogenda kandi ukaraba biboneka neza yuko muri uwo mugwi harimo abamenyesha makuru bo mu binyamakuru bitandukanye hano mu gihugu cacu aho nimubona yuko mwoba mugiye kumbure inyuma uh, nibiboneka ku rubuga oya ko bimeze erega muri afurika ikibazo dufise eh, dufite icyo ni ukwitwa ibihugu eh, byinshi bifise icyo twakwitwa lack of leadership ni ukuvuga kubura uburongozi nyabwo eh, mu burundi mwese muri hiyo yaba mwebwe abavugira ku isanganiro abajurnalisite bo ku isanganiro abajurnalisite bo ku radiyo y'igihugu kuri televiziyo amaradiyo yose ari ngaho mu gihugu mu gihugu cyacu tugafata n'amasezerano yarusha koko ntimubona yuko abamenyesha amakuru mvuze je muri rusangi sindiko mvugira abandi canke nabandi ntimubona yuko bagerageza gukora kugira abanyagihugu kumbure baronke ico bakeneye urumva turi oh, ko turategura ibintu nk'ibi murambabarira kuguma nkanga amareferanse ku bindi bihugu ego eh, mu bisanzwe mu bijyanye mu bisanzwe mu bijyanye n'igihugu cyacu ah, ukuntu mwebwe abajurnaliste cyangwa abandi bantu bateza kuronswa amakuru y'ukuntu amatora ariko aragenda baragaragaza ah, baragaragaza ah, mugabo hari haho Eh, nk'ubu icyo mwari mukwiye kuvuga ni uko muba mukwiye kwerekana ibyo abanyagihugu baba bashyikirije iki kintu ntikikina neza eh, mukagishimangira urumva mu gihe namwe muciye musatira ni ukuvuga muba mugurishije bariya abanyagihugu bato bato batagira aho bavugira hmm. Hmm? uvuze gusasira zeno woba uboneka yo kumenga uri kuragiriza uruhande n'urundi Yego ariko avugana cyane cyane ku ntwaro iva ku banyagihugu byo bita la volonté euh, du peuple mugabo na wowe ucumengo wa wameze nk'ujyamira uruhande rumwe oya oh, sinajyamiye iruhande rumwe n'ikimenyamenya ni uko uh, muri bwirizwa shingiro nyene mhm. uh, iryo uh, abanyagihugu bimirije gutora jewe hariho ibyo nemera harimo nemera harimo kandi n'ibyo n'ibyo ntemera mugabo iyo ugiye gutora harimo kimwe utemera muri icyo gihe bica bituma bya bindi byose bica bipfa nk'ingingo ya mirongo ibiri n'icyenda y'iryo bwirirwa simiro rishasha byewe ndayemera aho bavuga yuko ukwabirana kw'abafise ibitsina kwabirana kw'abadasangiye ibitsina bibujijwe ni byiza hanyuma hari izindi ngingo usanga mwebwe abamenyeshamakuru arimwe mwatekereza kubera ijisho abandi Ah, mu cyerekana rero dufate nko ku ngingo ya mirongo icyenda n'indwi y'iyo bwirizwa shingiro ah, aho bavuga yuko umukuru w'igihugu ah, amara imyaka indwi eh, cyangwa agashobora kwisubiriza none nk'ubu uwe inkuru nziza nk'akarorero senedefite isubiriye ikamutora mhm, hmm? mhm. hanyuma akamara imyaka indwi akisubiriza iyindi myaka indwi tuzaba tugeze muri beni furani katire nibaho ry'amatora ejo byaraboneka byaravugwa yuko ko bidashoboka ariko uno munsi umugwi wigenga ujeje gutegura amatora haraboneka intambwe imwe imwe ngira muravyibuka twagiye turabigeruka ko ngaha n'abatumire batandukanye twaratumiye n'umuvugizi wo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati turagaruka ku ntererano mbere no gutegurwa ry'ayo matora kumbure ejo na hirya ejo kuko turacyari mu rugendo ntitwogenda tubihejeje byose tuzotumira n'abahinga kugira na cyane cyane banonosoye ibyibwirizwa shingiro batubwire bimwe bimwe bagende basigura mu byahindutse nubwo uh, no muri leta bagiye barabigaruka ko akatari gake reka tugaruke kuyibaho no kuvuga kwitunganywa ya jyano matora uno munsi murabona intambwe uh, seni igeze ko namwe murayishima ego murakoze mu bisanzwe kugira ngo ngire amatora kwama abantu bateze amashi ngo uburayi buzokwama buduterera kugira ngo tugire amatora canke amerika ntizokwama idutera kugira tugire amatora ico ni iciyumviro umutwe kuko ah, kenshi zeze europeye cyangwa wanashaka zivuye mu bindi bihugu bikomakomeye ariko baraziguha ubwo umubona umengo ni ede bapaye me en ego canke oya mhm, mhm. kugira ngo abantu ntibazozire ico batoboye mu ko hatumiwe abantu bangana gute mhm. cyane cyane muhagarara ku eh, n'abahe barorerezi botumirwa haba bo mu karere eh, ka afurika y'ubuseruko haba ku rwego rwa afurika cyangwa ku rwego rwa za buraya nibyo ushatse uti abo barorerezi bameze gute bazo bari bande abarorerezi bakwekana abarorerezi bakanabaperezanta ku yindi migambwe yose hakiri kare bakavuga ati abo twatumiye ni ba ni ba apana kuza umunsi nyine w'amatora cyangwa hasigaye iminsi ibiri bavuga ngo abarorerezi bazoba batwatumiye n'aba n'aba no nabo muri iyo bari bafite uburenganzira bwo kuvuga ati ariko natwe nimba bidukundi mwari mukwiye guhamagara uriya mwari mukwiye guhamagara n'uriya erega murashobora no gutumira igihugu runaka n'ibihugu biba byaramaze gusasagaza mu bintu bijyanye n'ibirwariyo ah, aho ni nka suwise nk'akarorero ni cyo gihugu cyamamaye ku isi ko ah, gikurikiza ibwirizwa shingiro gusumba ibindi bihugu ah, nabo bakavuga bakabamira bakaraba ukuntu bizaba biriko biragenda bakaraba yuko abatoye eh, batoye banezerewe n'abatoye oya batatoye amaso ari hejuru oh bakaraba systeme ukuntu biteguwe Eh, ukuntu byateguwe ukuntu biriko birajya mu ngiro n'ukuntu n'icyuka kizoba kihari inyuma mhm. hanyuma reka ngaruke gato twari eh, wavuze ku itegurwa mhm. eh, hariho amahera yagiye aratozwa kuri buri muntu kumbure babonye yuko hashobora kubamo ubusuma bariko barategura ukuntu yotangwa ngira ngo Eh, icyo mukigarutse ko cyane ko muri nabo byega atanyishu boduha eh, mwerekanye nk'umwihwezo wanyu nk'uwakurikiranye ibya politike byo byiza gusumba duhagarare ku wayabunze umukene iyo wahagarara ah, kuri bose ugaca uduha umwihwezo wawe wa politiki ntacyo reka duhere ku mukene umukene yayabuze bizogenda gutya Mm. umukene yayabutse muri icyo gihe uh, kandi bari babona yuko yategereza gutanga naho bagiye baravuga yuko akawe bazofata ku ngufu uh, nibaza yuko uko bigenda kose uh, akarere azoba arimwo ntazofatwa nk'uko nk'abandi bantu bazaba bafashwe wa wundi kumubuza amahoro umwe yayabuze mugabo mwibuke umuntu arashoboye kuronka mhm. eh, ibyo byoba ayo matora yamaze guhera kandi ntawo byemeza ko mureko bibuko nubwo namwe muvuga muti abarundi nuko mugabo tubishize muri politike na cyane cyane mwe mwanonosoye hama tugahagarara kuri yo ntererano kuko mwavuze ko namwe mushigikiye kino gikogwa cy’abarundi bitegurira amatora bonyene ntibarindire amahera canke ibiva hanze kuko babizana harimo ibyo mu bise le condition harimo uh, utuntu tw'udutegotsi nutakora iki hazoba iki niki ijesha akamubwire umwihwezo wanyu na cyane cyane kuri kuri kino gikogwa cyo guterera ano matora kugira abeho kandi uh, yemegwe haba kuri bato bato ko muvuga muti ababuze ayo mahera canke aba abayafise yawe kumenyesha amakuru ikintu cya mbere ni ukumenyesha ni kimwe mhm. hariho uh, kwerekana kwerekana ko ibintu biri bica mu nzira y'ukuri mhm. ariko ugiye kamera nk'uca inyuma ugasanga bya bintu ntabwo biri ko bica mu nzira y'ukuri mm. rero ubu uh, ukuntu ariko barabitegura bariko bagerageza kwiyeza kwerekana yuko ibintu biriko bica mu nzira donke ku mugaragaro ariko amahera y'amatora uh, naho batari kuri baraca mu banyagihugu turazi neza yuko ngaho uh, hariho abategetsi bakomakomeye bo muri sendedefudede bonyine bari kuyafinansa kandi amatora akaba wibuke yuko amatora atari ay'umugambwe amatora bari ay'abarundi bose Eh, umbabarire ndiko ngerageza kukwereka kwa kuntu bo berekana ko amatora ashyigikiwe n'abanyagihugu bose bakavuga kugira ngo n'ejo ntihagire ikiba berekane ko abanyagihugu bato bataribo baterereye ya matora mugabo abo banyagihugu bato bato ngira ngo uno munsi uno munsi uno ah, munsi abatanguye aberekanye ya mbere mu gutera ano matora reka duhere mbere no ku mukuru w'igihugu mwagiye murumva n'ubushikanganji butandukanye sibo berekana yuko ari umunyagihugu mutonya yoba ariko arayaterera mugabo mwarumvise yuko byatanguriye ah, hejuru kumbure bigenda bimanuka buhoro buhoro kugeza neza ngira ngo no bizoshika no ku murundi kuko uh, eh, n'umujyango uzoterera ayo matora ku rwego rw'umujyango zeno uh, eh, uracari ku murongo yego ndi ku murongo eh, hariho igisokozo twahora tuvuga kera sinzi n'ubu mfumbure kiracahari ngo niciye igiti gikwira igihugu cyose Ah, bakaca bishyura ngo ni ijambo rivuzwe n'umukuru w'igihugu sinzi ko ari uko igihe kirekire ndi hanze eh, umukuru w'igihugu amaze kugenda kuri gishe agaterera amatora ni ukuvuga perezidanse yose abantu bariya bose bagize perezidanse ntabwo ntabwo ari bibi mhm. kandi nabyo nakubwiye yuko amatora abanyagihugu abanyagihugu bo nyine biyoganije bakigirira amatora ni byiza mugabo inzira biba biriko bifata c'est ça que je que la critique la critique mhm. inzira biba biriko birafata ni ukugerageza bakagabanya imidogo iri mu bandi banyagihugu uko batayibona kumwe babyandike abatore nabo batanga akarorero nibutse ku kiganiro ari karadiridimba karadiridimba n'akana kajiwabo nshimire namwe mwese muri ko muradukurikirana mubikishije ku buhinga bwa none aribwo bita facebook live mukumva uh, uko turiko turasamirana ku buhinga ngurukana bumenyi bwa none nibishasha hano ku isanganiro ariko muzokwama mubikurikirana aho mutwumva aho muherereye turiko tugaruka kwitegurwa n'itunganywa ry'amatora meza ahurikiyemwo bose ndabona banyeretse ko uh, mu buhinga bw’ibyuma hari uri ku murongo allo ah, allo Eh, ndabona wanyetse ko kamatari eh, agiye ku murongo nawe ntibiri ko birakunda neza ariko reka tugaruke kuri no tunganywa n'itegurwa ryiza ry'amatora ahurikiyemo bose eh, kandi amatora yemewe na bose tugaruke naho oh, murabona yuko ubu turiko turatera intambwe kuko ikiganiro kiriko kiregereza umusozo wacu leta yo kwihutira ni uko yogerageza eh, korosha imitima korosha ni umushabuti leta yakwihutira kwiyorosha murambabarira mhm. kwiyorosha hanyuma igaha agahengwe abandi uh, baba batabyumva umwe uh, kanatsinda hariho n'igihe umuntu urya ayo uba wibaza ngo niba azokurwanya usanga atari we kumva nguriya yafunzwe uriya agomba ngo yafunzwe ukuma nguriya yafunzwe bituma abanyagihugu baca bagira ubwoba mhm. hanyuma kuri wa munsi w'amatora abantu aho bozindutse guza gutora bakazinduka bahunga mhm. ni ukuvuga rero ntibagire inzira zose zishoboka kugira ngo kurya munsi w'amatora abantu ntibazozinduke bahunga ariko bazozinduke bajya mu matora mhm. ni ukuvuga gutegura abantu bategure umuvuga muti nibategure imitima y'abantu neza ah, birerekanye yuko wa wundi yari yakoresheje ingufu ziboneka kugira ngo ashobore gutsinda uriya ayi mugapana kugenda uzi icyo mu matora mhm. uri kuraraba rero ibiko biraba leta ntigerageze kwerekana yuko ibyohiganwa ntigerageze kwerekana yuko amatora ari mpaka ubwo nyine ko aribo bategereza guca basi ko nk'ubu uyi oya ishobora gutsinda oya itsinze donc sava done inoti image leta yari yaramaze kwitegura bigategura ikizovamo kizoshakira uko nyene sasebo ku ruhande rwa opposition kandi mhm. nuko nyene yo mugiye gihugu iganwa n'umuntu ntiyumvire ngo yo mugiye gihugu na leta ntiyumvire ngo ngo leta ngo izoguha byose no ntibishoboka kuko uh, muri Afrika biraboneka yuko kwemera ibyavuye mu matora bikigora cyane abanyepolitike bya hano iwacu wowe umwihwezo wawe n'uyuhe nk'uwanonose bya politiki numvise ikibazo gusa cy'uburundi no mu burundi gusa ufatiye mu burundi ku byabaye guhera muri demidisi ukacura abasoki sepaseho kenya avec raila odinga ukaraba ibyabaye muri zimbabwe avec uh, morgan tsvangirai ukaraba no mu bindi bihugu uh, bitari bike byo muri afurika uh, biraboneka neza yuko abantu bataratahura amatora icyo ari cyo ni ukuvuga ni kwa kundi abantu binjira muri leta bazi ko bagiye madireje bafata leta komu business akabona yuko ari uzinze ibyibo biba birangiye ofusefo oh, leta n'ahantu ugenda userukiye ugenda muserukiye abanyagihugu bariya bato bato hanyuma ukazobashyikiriza ibyiyumviro baba baragupfumye ni ukuvuga wewe utashoboye gupasa urasubira inyuma hariya hantu bavuga ntibyakunze yuko dushobora gushikana mugabo tuzogerageza n'ubundi tugume dutera akamo turabe yuko ibyumviro byacu natwe bishobora kugenderwako rero avec ce qu'on appelle la démocratie qui s'est évoluée euh, dans les demokarasi euh, euh, ubwayo abantu ntibayitahuye kumwe hariho ababona yuko ababona yuko demokarasi mugabo nibyo iyo uri wigisha abanywanyi bawe ubabwira y'uko insinzi ari kashi mhm. mugabo ukaba wateguye mu mitima y'uko bitabaye uko o borema bakabandanya bubaka igihugu karema kuko hari ukuntu umenga abantu babona umenga ubuzima burahagaze ah, nk'aha muri afurika y'epfo umuntu avuye gutora aca ku murimo wiwe ntumenya n'icyabaye umenga ba kamatari mu gihugu cya australia ari ku murongo ariko ntitumwumva neza ko muri duza akajwi ni amahoro kamatari ndabona ntibiriko birakunda zeno mwariko muvuga muti uh, haba uwatsinzwe canke uwatsinze byiza nuko uh, nawe nibanyeretse yuko yavuye ku murongo Eh, kandi hariho n'igishuko hariho n'ukuntu umuntu agenda akiyicarira akazokwicara akarambya hanyuma hajya hajya mu matora donke dande someni agatangura ngo hagiye kwiyamamaza noho no si uko bigenda iyo uzi ko ufise umugambwe runaka uko bigenda kose naho uri muri opozisiyo leta ikwemerera itakwemerera utegereza kumenya yuko la kompetisiyo ibandanya mhm. la kompetisiyo irabandanya wowe utegereza kumenya ukuntu igide kugenda bakamenya icyo asigaye ku mutima wabo umwe wese rero aramenya sirateri akoresha iyo ariko arigisha ntamuvuga ngo ngo ntibaduhaye umwanya ngo no bijya bica bituma iyo amatora aheze haba ajyashavu kandi rero mugasanga umuntu yari yatsinzwe mugato agaca atangura gushavu paul nawe ntiyihaye umwanya wo kugira ngo ashobore kwigisha abanyagihugu usanga ufite imigambi myiza uh-huh, zeno reka tugaruke no ku banyagihugu ni gute bo kwishyuza na cyane cyane ibyashyizwe imbere n'abo banyepolitike ni gute nabone boraba yuko uh, ko muri byo basabye abo batoye abo bizigiye bariko barabikurikiza ariko uh, mumbabarire inyuma yuko mu ishura ku kabazo na kire kamatari ku murongo na mahoro kamatari e, ni ukuri nibaza yuko Eh, ni bihambaye koko nk'uko mwari ko murabivuga nakurikiranye mugenzi wacu zeno ari muri afurika y'epfo mhm. eh, eh, ni ibihe bigoye kugira ngo abantu muri iki gihe nko mu gihugu cy'uburundi urabye ko bimeze ko abantu muri iki gihe bokwizera ko ego aho intambwe igeze ibyo niko bimeze n'ibisanzwe kubera ko uriko uraraba nuko ivyo vyayo matora biriko birakorwa mu nzira zisa no guhata iyo rero habayeho uguhata arashobora kuba intambwe ivyo n'ibisanzwe mm. mugabo ikibabaje ni igishobora kushobora kuva muri ayo matora canke igishobora gukurikira ayo matora mugabo uko mm-hmm. uko biri kose eh, n'abarundi bategezwa kwiyumvira uko bategezwa gutegura amatora meza nibo ufata iya mbere imbere yuko bakwiyumvira ko abandi ari bo bibagirira mu kibanza cyabo Igo nawe uravyumva kuko nubundi uriko abantu nubundi se abandi bariko barabibagirira kuko nuno musi mpari ziri hagati y'abarundi bonye nyene ubwabo mhm. abarundi no musi nubona ko batumvikana ku iryo tegurwa ry'ayo matora no ku iryo hindurwa ry'ubwishingizi kamatari uravye aho uravye aho intambwe igeze ni igiki mubona cokorwa kugira amatora agume yizigiwe na bose kumbe n'ivyavuyemwo oh, vyizigirwe n'abarundi bose njyewe nk'uko nama nabivuze abarundi twebwe nyine nitwe tubigira tukabigirura abarundi tugira inama n'ingingo nubwo wanashaka yo basigaje umunsi umwe twoyahagarika tukazoyakora n'ikindi gihe igikenewe nuko abarundi nyabona nk'uko zenareka arabivuga ati leta niyorosha imitima canke n'abandi borosha imitima nuko boyaga bagashira hamwe kugira ngo rero ayo matora azoshobore kuba amatora meza koko yoza iterambere ry'igihugu aho kuzana nyabuna kurengera nyuma nk'uko tugenda turabibona urakoze cyane eh. reka ndagushimire cyane eh, kamatari hari icyo wagira wongere ko reka nk'akaronda ibyo ndagomba uriko uraraba ku bijyanye ashimikiye ku bijyanye n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta turumva ingene hirya no hino abantu baguma bafatwa agasakisaki rero nkaca nibaza ati mbeka koko abo bantu batavuga rumwe na leta nimba ariko barafatwa agasakisake nk'uko mw'iki gihe mbega koko ubwo bizohava bikunda koko ko baja kwitaba ya matora cyane ko bazoronka akaryo ko kuja guhamagarira abanywanyi babo gutora icyo bazoba bashaka gutora koko mhm. uravye ko ibintu bimeze ndumva neza wewe bitaba we ntazohava amererwa nabi azira kuko yabitavye mhm. wewe nturi kure na zeno uti leta yobanza igafata igasubiza imitima mu nda y'abazokwitaba ayo matora kugira kumbura kivuyemo kibashike kunyota ego icyo nico cyihutirwa naho iby'amatariki ngo mu wa gatanu cyane nubwo amatora yoba n'ikindi gihe n'ibisanzwe kuko ibwirizwa shingiro ni iby'abarundi uko rihindura ni iby'abarundi cya kiringo mwamutorera kidaheze ntashobora kuva ku butegetsi iyo leta yakoze neza iyo leta yakoze neza abanyagihugu bayishyuza barayishimira icyo gihe barayongera iyo leta yabakoreye ibyo badashima n'icyo gihe baca bahindura bagatora bisunze bya shapu bityo rero nkumbure bagatora uwundi mugambwe uba uri kurahiganwa eh, turarangije zeno turarangije kino kiganiro majambo make muvuga muti eh, umunyagihugu yishuza ujya munsi witora rindi rigira ribe wakoze cyane zeno muri Afrika y'Epfo musanzwe mwanonosoye bijanye na politike wakoze yego namwe murakoze eh, gusa akantu gatoyi no kongera ko na segonde 10 no leta gatoyi gatoyi cyane no kongera ko no gushimira leta ukuntu yagerageje ikidananiza ikiyungunganya yonyine gato ikagira amatora itarenze gusegerereza hirya no hino bya ngeso n'ibindi bihugu byo muri afurika byaba bikwiye kubonera ko akarorero hanyuma um, ikindi ntukebura leta ni uko Uh, itegereza kumenya yuko hariho abandi bantu bariko barahiganwa ntiyumve yuko urakoze cyane zeno akanya karatujanye reka ngiye ko ndagushimira wakoze ku nterano zawe muri kino kiganiro yakoze na kamatari yari mu gihugu cha Australia yakoze Emetusin Mitebutsi ariko amfasha mu buhinga bw'ibyuma mwakoze namwe mwese